Esto es music El día está caliente, el ambiente está como un party. Lo pongo once, que que baje, que yo tengo Mari, que si frena ley, tranquila, mami, que si hoy te mueves bien como quiero, tú te vas a ganar un Grammy. Baje con los el picante, picante. Somos maleantes, pero vestimos elegantes. Te analicé, ven pa' acá, déjame tu mediante, que quiero perrear que de esta nadie va a salvarte y ponte. Voy a darte duro contra el muro, que si me da una chance no te perdono, te lo juro. Si caigo enfermo contigo me curo, creo que me hizo un conjuro, si te agarro te aseguro. Ponte. Voy a darte duro contra el muro, que si me da una chance no te perdono, te lo juro. Si caigo enfermo contigo me curo, creo que me hizo un conjuro, si contigo Por me la noche un fin de semana, y en mi zona Ali yo le espero, él me trae y yo siempre ando con mi yesquero, a la disco entramos, un de nena, analizamos y dicen, oh my god, por el piquete que portamos. Mi loca la cima, vamos de danza somos los amo en todos los lados pegamos porque no actualizamos. Hora genero con music, ya no ando vendiendo gramos. Todas las nenas se pegan porque el party controlamos y le digo, rompe Voy a darte duro contra el muro, casi me miedo una chance, no te perdono, te lo juro. Caigo enfermo contigo, me curo, creo que me hizo un conjuro, si te agarro contra el muro, que si me da una clase no te perdono, te lo juro, más rompe. Caigo enfermo contigo, me curo, creo que me hizo un conjuro, si contigo me aseguro. Y... cerebrita, meneame seguro en la pista, que ya yo perreándote me siento como el exorcista, no estamos haciendo coro, dile a tu jevo que no insista, que llegan los verdaderos terroristas. Me siento en modo bling prendí un feeling, con los ojos como el chapulín. No me aguantan el kindy que se vi. Con mi corillo estamos quemando guanabique ah, se siente el calor, mi pecho con tu espalda pegadito. Tu movimiento hizo cae en la gota de sudor. Todo el mundo bailando bien suavecito. Y quien quita que par loco por ahí de besitos. Son las 12 y esto recién comienza. Relájate más y no te pongas tensa. Yo creo que yo pienso lo que tú piensas. La licor revienta y el DJ la volumen más le aumenta. Y lo así pa' abajo sí, que si quieres tú sí, solo dime que sí, tú eres loca por ahí, dije que te metes así, así que tú eres el new, la pámpara, sí, espera, ponte, voy a darte duro con tu muro, que si me da una chance no te perdono, te lo juro, más y rompe, si caigo enfermo contigo me juro, creo que me hizo un conjuro. Si te agarro, te aseguro. Ponte, voy a darte duro contra el muro. Que si me da una chance, no te perdono, te lo juro. y rompe, si caigo enfermo contigo, me juro. Creo que me hizo un conjuro. Si te agarro, te aseguro. Ah. <laughs> Ya, ya. Es el KB, man. New, El negro encima, nega.